agaheza agakora ikibereye muti rero leta irahimiriza ibitabo byeranda bivuga ku iki kintu ca mbere novuga ni uko umubano wa mbere imana yashatse ngaha kuri iyi si ari umubano w'umugabo n'umugore turasoma mu gitabo c'amamuko ikigabane cya mbere ku karongo ka mirongo ibiri n'indwi aya majambo meranda imana irema umuntu iramwishushanya irema uwufise agashusho k'imana ibarema ari umugabo n'umugore tugiye mu kigabane cya kabiri c'igitabo gitabo cy'amamuko akarongo ka cumi n'umunani imana iravuga iti si byiza ko umuntu aguma ari wenyine ngira ndamugirire umufasha bakwiranye muri icyo kigabane nyine cya kabiri ku karongo ka mirongo ibiri na kane batubwira bati nicyo gituma umugabo azoheba se na nyina akunga ubumwe n'umugore wiwe bakaba umubiri umwe imana rero nibyo yashatse hamimana yaciye iha umuhezagiro uwo mugabo n'umugore mu kigabane cya mbere cy’igitabo c'amamuko ku karongo ka mirongo ibiri n'umunani batubwira bati imana irabahezagira imana ibabwira iti nimurondoke kandi mugwire muzure isi muteko muyiganze ayo niyo majambo meranda dusanga mu nkuru nziza kwibaruka umwana rero ni umuhezagiro w'imana kwibaruka um-, umwana ni umugisha umwana ni umugisha kandi ikindi ni uko umwana ari katihabwa. Nta muntu yiha umwana, umwana atangwa n'Imana. Imana rero yarabwiye abantu bagende, abubatse umugabo n'umugore bagende barondoke. Uwo ni umuhezagiro w'Imana. Muti uburyo bakoresha mu kurondoka nabwo ni ubuhe? Imana yaratunganije neza umukenyezi igihe yamurema. umukenyezi aragira mu kwezi kwiwe igihe cyo kurondoka n'igihe atari icyo kurondoka imana rero kubera ko yahaye umuntu ubwenge ubwo bwenge nibwo umuntu aheza agaca akoresha Nagomba rero nongere ko iki igihe yezu yagira ave ngaha kuri iyi si yarabwiye abigishwa biwe ati nzobarungikira wundi muhanuzi mutima mweranda ni we azobahishurira byose kuva rero ku munsi mukuru wa Pentecote, ekereziya eh, iyobowe na mutima mweranda iyo rero twebwe muri ekereziya katolika abungere bacu bagiye hamwe bayobowe na nyen'ubweranda papa francisco hama bagasenga bagahamagara mutima mweranda bagaheza bakadushikiriza inyigisho y'ubukuru iyo nyigisho turayakira kandi tukayishyira mu byo twemera ekereziya rero katolika imurikiwe na mutima mweranda kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo itandatu n'umunani nyene wari papa ico gihe papa pawulo wa gatandatu baradushyikirije inyigisho baratubwira bati mu bijyanye no gutunganya irondoka ko hari ikibazo c'igwirirana ry'abantu uburyo muzokoresha n'uburyo bufatiye kuri kamere ndemanwa y'umubiri w'umuntu na cyane cyane umubiri w'umukenyezi ati nibwo buryo bwubahiriza ishaka ry'imana nibwo buryo bwubahiriza agateka eh, umuntu yaremanywe n'imana umuntu rero araheza agaca akoresha ubwenge yahawe n'imana umukenyezi akiga akamenya igihe cyo gusama n'igihe atari icyo gusama hama agakoresha ubwo bwenge yahawe n'imana akitorera igitigiri cy'abana ategerezwa kwibaruka nk'uko tubizi e, igitigiri cy'abana abantu bibaruka ni umugabo n'umugore bonyine bakitorera ntawubategeka ngo vyaraba canke vyaraba kuko umwana umutanga umwana atangwa n'imana uno munsi rero abajejwe gutunganya ubuzima bw'abantu n'ingene abantu babaho n'ingene babana ariyo leta niko nobivuga irategerezwa nayo nyene kuraba ikibereye gaheza ikabwira abantu iti eh, inzira ni uno munsi ekereziya katolika ku isi yose eka n'abatwara ibihugu ko haba kugenzura neza ingene abantu bagwirirana barondoka abantu bakabyara bakoresheje ubwenge n'umutima, ibyo turabihuriza ko cyane tugeze ku buryo bukoreshwa kereziya katolika ivuga ko hakoreshwa uburyo kama kandi ubwo buryo yamaze kubukoresha barabizi butuma ikiyago hagati y'umugabo n'umugore cyongerekana butuma kandi umugore agira amagara meza Butuma kandi umuntu abyara abana ku gihe abifurije ko, butuma kandi umubiri w'umukenyezi wubahwa ugasonegwa ugahabwa agaciro, abantu gutandukanya imbyaro bakoresheje uburyo buna buriya ariko kandi bibiliya ivuga ngo twubahe uburongozi cyangwa abaganza iyo leta ifise amategeko yashizeho kugira ngo abantu bayubahirize twese tuyubahiriza gutyo eh, ntawe ushobora kurenga ku iteko rya leta kuko ubugararije uburongozi cyangwa ubugararije iteko ry'imana Eh, muvuze naho muti uwo mugambi uri kuva isi gitangura ku isi yakira abantu babiri mugabo no musi abantu ntibakiri babiri ariko uguma ngo turiko turuzuza isi jewe simbundura ico bibiliya yanditse bibiliya ikivuga nico mpagararako ariko kandi sinshobora no kwanga umugambi w'igihugu leta mm. leta irafise navuze ko ifise nizi n'ingene tuvaho hanyuma leta nayo ifise nayo umugambi wayo ku bantu bayo umva ni imigambi ibiri leta mugambi ku bantu bayo bivanye na kazoza ibona ku bantu bayo imana nayo yashizeho umugambi wayo bivanye na kazoza zibafitiye n'ingene yaremye isi n'ibiri muri yo n'ingene tuzobaho n'ingene ko n'ingene izorangira ibatwara ibahimiriza buri muntu wese eh, ahitamo ikimufasha mm. none bo bigenza gute urumva kumengo n'amategeko abiri asa n'ayinjira namwo cyangwa asekana nk'abantu uvuga ati abanyi n'abakenyezi dufate mu ishengeri wanje wowe ubahimiriza iki nk'umukozi w'imana ari imbere yawe ndabahimiriza kumvira ijambo ry'imana no kumvira amategeko y'igihugu nta kindi abahimiriza nakubwiye bibiri ngende ivuga ko imana ikirema abantu babiri yabaremye barabura uburyo bubiri ishiyeho umugabo n'umugore babwiraga na mubyare mudurise na Karutimana ajejwe ivugabutumwa mu idini rya Islam avuga ko igitabo ca Korowani gifise uko kivuga mu gutandukanya imvyaro ati ku babyeyi baze bonse abana babo imyaka ibiri yuzuye kuba ari we wese azuba ashaka gukwiza neza ikiringo cyo konsa umwana wiwe kugira ngo yuzuze amagara n'inkomezi z'ubwenge muri we urumva ngo imana yashinze ikiringo umubyeyi abwirizwa konsa umwana bisigura yuko atamubyeyi arekuriwe gushobora gusama inda icyo kiringo cyo konsa umwana kitararangira nicyo gituma mu ndemo kama ni uko iyo umubyeyi ariko aronsa neza umwana wiwe akamwonsa neza nk'uko bikenewe nk'uko bisabwa kenshi ntashobora gusama imbanyi akiri ko aronsa umwana wiwe muri iyo myaka eh, ishika kuri ibiri eh, niyo byoshika bikagaragara ko kumbure eh, agasamo kuno kari hagufi cyane akiri ko aronsa birashyitse bica bisabwa neza yuko kumbure ubukurikira Eh, aziyame yigengesereye yigenza ubuntu no kumenya neza uburyo bw'ingene akwiye kwifata kugira ngo yirinde gusamira mu iyoswa ry'umwana imyaka ibiri riba ritararangira iyi ni intunganyo uhoraho imana rugira byose yashyizeho kugira ngo eh, hagati y'umwana umwe n'ubundi hashobore kubaho n'imiburiburi imyaka eh, ishika nko kuri itatu kuko umwe yonse imyaka ibiri hanyuma inyuma y'iyo myaka ibiri kumbure mu kiringo runaka akaba ariho hiyumvirwa gusamwa iyindi mbanyi y'undi mwana bisha byerekana neza yuko uyu akurikira azoza kuvuka uwa mbere afise nk'imyaka e, yababa muri itatu uku niko ijambo ry'imana ryerekanye ingene abantu bakwiye gutandukanya imbyaro bigaca bibaviramwo gushobora kuvyara ku rugero kuko iyo umuntu avyaye uko aca yisanga mu myaka yiwe ashobora kuvyara e, abana baharuritse mugabo kandi eh, hariho ikintu cyo kwitwararika muri bino bintu imvugo yitwa kubyara ku rugero eh, kumbure abayikoresha cyangwa n'ukungene tuyikoresha eh, ngira ngo ntirashobora gushyirwa ku mugaragaro neza kugira ngo bimenyekane icyitwa kubyara ku rugero mbega cyoba gisigura ko umuntu yobyara abana bangahe mugabo murabona ko mu ijambo ry'imana nta gitigiri abana umuntu eh, yobyara eh, bavuzwe mugabo havuzwe uburyo bw'ingene umwana yokurikirana n'ubundi umwanya woba uhaciye ingene ungana hanyuma uhoraho imana abwira byose yarashyizeho ikintu cyitwa eh, guca imbyaro cyane cyane ku bantu b'abakenyezi murazi ko babigira kare bisigura ngo rero umuntu arashobora guharura ati yakurikiranye neza n'imiburiburi uhoraho yemerera umubyeyi w'umumama ko ashobora kubyara abana bangana uku dufashe aho aba yatanguriye kubyara ingene atandukanye umwana n'uwundi n'aho arangiriza guca imbyaro abana ashobora kuba yabyaye boba bangana uku uko niko umuntu ashobora guharura igitigiri mu ntahuro y'uhoraho imana rubwira byose eh, ingene abana umuntu ashobora kubyara mugabo hashobora kuba hariho izindi siguro ku kumbure zitandukanye eh, zijyanye n'abakoresha iri jambo eh, kubyara ku rugero eh, bubakumbure baba bashaka gusigura bo banza bakazirikana ku iteka imana yabateye ry'uko imana iremera mu mbanyi z'umukenyezi eh, abakenyezi basenga ni babanza bakazirikana ku iteka ryabo iteka rya mbere ry'umukenyezi ni imana yamuteye iryo teka ry'uko imana iza kuremera mu mbanyi y'umukenyezi niryo teka rya mbere umukenyezi yokwama akengurukira imana imana ntiremera mu mbanyi y'umugabo imana iremera mu mbanyi y'umukenyezi icyo gikorwa rero ubwo bunywanyi buri hagati y'imana n'umugore burakomeye cyane ku buryo umukenyezi iteka ryiwe nsi amafaranga afise iteka ryiwe nsi ubukura afise iteka ryiwe niryo yatewe n'imana uno munsi rero umukenyezi yokomeza ubucuti afitaniye n'imana ubucuti na Yezu Kristu kugira ntiyigere atakaza iryo teka yatewe n'Imana. Muri icyo gihe rero birumvikana ko mu byo akora byose aca agerageza kugamburukira Imana. Umukenyezi si we yihaye igihe cyo gusama imbanyi, si we yihaye igihe atari cyo gusama imbanyi, yabihawe n'Imana kandi yarabiremanywe. Nicyo gituma rero no abakenyezi nyifato bogira na cyane cyane abamenye Yezu Kristo kuko igihe twabatizwa Imana yadushizemo ubuzima bwayo igihe tuja twegera aritari nyeranda tugiye kwakira Yezu mu karisitiya Yezu atubamo natwe tukamubamo ico umukenyezi yokizirikana ko cyane agaheza hakama rero hari ikiyago hagati y'umugabo n'umugore kugira ngo bashobore gukora e, eh, gutunganya irondoka badacumuye ku mana Gutunganya irondora badahemutse ku Mana iyo ni yo nyifato ibereye. Hariho abakenyezi benshi bidoga bavuga ngo abagabo bacu ntibabitahura. Mukenyezi ja ku mavi usabire umugabo wawe kugira umugabo wawe ashike ahantu abitahura hama mugire ikiyago hagati y'umugabo n'umugore. Abagabo nabo nyene bobizirikana umunsi umwe hariho umugabo yari umukenyezi yari kavuga ati hamwe iyo baba abagabo bakwinjira bakaraba aho umukenyezi yibarukira ingene umukenyezi ababara ariko aribaruka abagabo benshi bohinduye ingendo n'inyifato bagatahura abakenyezi bagaheza bagafashanya mu byo gutunganya irondoka ico novuga rero nuko abagabo nabo boheza bagatera iyo yindi ntambwe yo gutegera abakenyezi yo kwitwararika abakenyezi hageze gutunganya ivyirondoka bagaheza bakabiyaga eh, hariho abandi baca bavuga ngo eh, biragoye kwigumya iyo umukenyezi ari mu gihe eh, ashobora kuronka ikibondo ati biragoye kwigumya umuntu mubana mwamanye muri kumwe ego nivyo mugabo ico umuntu ashatse ko abantu bigora kwigumya ni uko baba batarabishyira mu bwenge no mu mitima yabo ngo babishyire no mu gushaka kwabo iyo umuntu amaze gushyira ikintu mu gushaka kwiwe akacandika mu mutima no mu bwenge icyo kintu araheza akakirangura neza atangorane n'imibaye turamaze kubona abantu benshi benshi benshi cyane babishobora turamaze kubona n'abantu bakora ibisiga ubwenge kubera ko babishyize mu gushaka kwabo icyo rero ni ikintu gikomeye cyane urugo rero rugizwe n'umugabo bamenye imana basenga basangira umukenyezi yamenye imana asenga asangira yo kwihatira kuja gukoresha ubwo buryo kama nibwo buryo bubereye abana b'imana abakenyezi ni ntibakurikiza uko biga mu miga y'idini rya isilamu ivyo navyo bikavugwa na shehe yasani mu bijanye uko umukenyezi asenga imana yokwifata e, eh, hariho imero kama na kameremere uhoraho imana rugira byose nk'uko twabivuze yashyizeho mu bitabo e, ingene umuntu ashobora ku, e, gukurikiza umwana n’ubundi iyo bigenza uko Eh, umuntu arashobora gukoresha uburyo hariho uburyo kama busanzwe burigishwa nko muri isilamu burigishwa mu miga ajyanye n'ingo n'imiryango eh, uburyo bushobora gukoreshwa kugira ngo abantu babe barasibye eh, gukurikiza umwana imbere y'uko cya kiringo cyo konka kiwe gishyika urumva ngo rero ubwo buryo burashobora gukurikizwa nk'uko bwigishwa mu miga ajyanye n'iby'ingo n'imiryango mu idini rya isilamu Eh, ariko hariho n'ikindi kibazo kivuga giti leta nayo irahimiriza ko hakoreshwa uburyo bwo kwa muganga nibyo ko eh, leta mu bisanzwe ntabwo yegamiye idini runaka mugabo leta n'umubyeyi wa bose mugabo eh, ku ruhande rw'ubwisilamu hariho amiga Eh, asanzwe atunganijwe mu buryo bw'ingene hashobora kubaho ugukurikiranya neza abana aricyo cyitwa muri isilamu eh, ukubyara ku rugero ni ukuvuga ngo ugukurikiza iyo swa ry'umwana wa mbere kugira ngo n'imiburiburi umwana akurikirane n’ubundi eh, inyuma y'imyaka itatu hanyuma ubundi buryo naho kumbure ubwo bwo kwa muganga eh, bidasanzwe rero uburyo bwose budahungabanya amagara y'umubyeyi eh, ari nka hamwe ubwa mbere kama dusanga buri mu miga y'ijambo ry'imana ari nka hamwe bwoba butagize icyo bumara bikaba ngombwa ko hakoreshwa ubwo hokoreshwa ubudafise ingaruka mbi eh, ku magara eh, ku mbure y'umubyeyi n'umwana azovuka ku bwa pase vitali avuga ko umuntu ari kiremwa c'imana gusa atamuntu arema uwundi rero ibyo gutandukanya ibyaro umwe wese yokora uko ashobojwe na mpemu yera ugiye no kuraba ah, Bibiliya mu itanguriro nyine igice cya mirongo ibiri na gatanu uhereye ku murongo waho wa cumi n'icyenda ugashikana ku murongo wa mirongo ibiri na gatatu haravuka eh, uyu isaka umuhungu wa burahamu ko yarongoye umugore witwa rebeka ntabyare atakambira imana ku bw'umugore wiwe atabyara aronka abana nagenda kubwira umunyamakuru hariho abantu benshi b'abatunzi bakomeye ku isi baba bajwe no kubona batagira abana kandi bafise ibyo babagaburira bafise ama etage bafise amatunzo ngo menshi aburahamu wenyine ubwiwe ageze gusaza afise isezerano no kuvyara yabwiye imana ngo mana ndashaje ngiye guhambya ba sogokuruza ntarose umwana mu isezerano wanyemereye none ibyanje bizotohanya umunyarwa yakuriye iwanje kwere imana ishamusohora nubwira ngo waburahamu uraba ku ati ndabona umusenyi hejuru nawe ati ndabona inyenyeri ati niko urubyaro rwa ruzungana ni ukuvuga ko aburahamu sokuruza w'amahanga yari ababajwe no kubona apfuye atafise umwana nta muri sosiyete y'uburundi nta murundi n'umwe cyangwa umurundi kazi kwemera kubaho adafise umwana ndabizi neza ndabizi neza ko n'udafise umwana uyu mwanya aravuga ati cyo bamwe ni ukuvuga iki turi mu isi igoye guharura bamwe barafise ibyo babagaburira ntibafise abo bana abandi imana yabahaye abana ntibaronka ibyo babagaburira ariko umuntu abaho kubera umugambi w'imana rero umuntu yumva avuga ati jya abana mfise imana yampaye uburyo bwo kubatunga n'ubu nifuza gutunga abana babiri nifuza gutunga batatu ni uburenganzira bwiwe bwo kugira abo batatu nimba nkwiye mu mwana we bamurongora gutyo ariko ndabizi neza ko hari umuntu yabyaye abana icenda mugabo nyabenda akaba ariwe agira akamaro gusumba imfura ariko gushika uyu munsi umugambi w'igihugu tubwiriza kubahiriza tukabwira abenegihugu abapfasoni n'abashingantahe kubaha umugambi w'igihugu n'uburongozi bw'igihugu no kubaha amategeko yabwo kandi batagiye na kubiri n'ijambo ry'imana ikintu gikomeye abazungu barakoze ikigendajuru ariko ikintu cyabananiye gukora ni umuntu umuntu rero ntakogwa n'umuntu umuntu ntakogwa n'umugabo umuntu ntakogwa n'umugore umuntu ntakogwa n'imana tubaho kubera imana ishatse ko tubaho iyo aba umuntu ari we yitegeka gukora umuntu hari abagabo n'abagore bafise amafaranga menshi n'imana niba rero imana yemeye guhereza aba bana ubumuntu akabona adashobora kubarera kaba hariho haje umugambi wa leta bivuga ngo byara bushobora kurera nakurikira umugambi wa leta kandi leta yatanze uburyo bw'ingene umuntu yobyara abana ashobora kurera kandi mwe mu imana wiwe niyo bimurongoramwo n'ibyiza navuze nti gushika uyu munsi paul yavuze ngo nsengesha imihemu yanjye n'ubwenge hmm. kubyara nta buhinga bw'abana abantu bujamo jewe mpagaze mu ijambo ry'imana rivuga aha niho dusogereye kino kiganiro insobanuro y'ijambo ry'imana mwateguriwe mukongera mugashikirizwa na mirena waminitegeka mwakoze ubwitega yompi na gahwane n'umunsi mwiza w'imana